Dosadašnja predavanja koja smo imali, imali smo kao uvodna predavanja u ovo što ćemo večeras sa kovoda otpočeti, a to su bila predavanja vezana za pravila, vezana e, za Allahova Subhanu wa savršena svojstva. Tako da znate, draga braće i cijene sestre, da ono što smo spominjali u pravilima je jako bitno da čovjek zna, znači svaki pojedinac musliman i muslimanka, da znaju kako bi znači, e, nakon tih predavanja e, lakše i na jednostavan način shvatili ono što je dostavio poslanik sallallahu alihi vseleme e, ashabima, a ashabi znači e, nakon njega prenijeli drugim generacijama i tako do dana danas a sve je to vezano za ovu najveličanstveniju spoznaju Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno vezano za opis e, kojim se on subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj promjenitoj knjizi i sunetu poslanika Muhameda alihi salatu wasalam. Tako da ćemo prije nego što počnemo sa ovim e, svojstvima koje smo večeras planirali kazati, kazati da mi svakodnevno u našim namazima molimo i dovimo Allahu te barek da nas uputi na pravi put. Znači tražimo da Allaha subhanahu wa ta'ala uputu da nas počasti da budemo od onih koji će biti na pravom putu. I zato mi kažemo ihdina siratel mustaqim. Uputi nas na pravi put. Tražimo da Allah da nas uputi na pravi put. Koji je to pravi put? Koji je to put koji mi želimo da idemo? To je put, draga braća, znači put poslanika alaihi salatu wasalam prije svega put e, put sa kojim je Allah dželevala zadovoljan. To je put poslanika sallallahu alejhi ve selleme i oni koji su išli tom tom stazom, tim putem. Allah dželešanuhu u jednom kuranskom ajetu kaže ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Allah Đelešanu u ovom kuranskom ajetu kaže oni koji budu pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku sallallahu alijehi wasallam takvi će biti u društvu vjerovjesnika pravednika i šehida i svih dobrih ljudi kojima Allah subhanahu wa ta'ala svoju milost darao. Znači, e, svoje blagodati prema njima posebno ukazao. A kako će oni divni drugoj biti? Kako će društvo divno biti svima onima koji budu zajedno s njima? E, prije nego što, kao što smo kazali, prije nego što otpočemo sa potvrđivanjem pojedinačnih osobina, ovaj ajet jasno ukazuje da onaj koji bude pokoran, Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku sallahu sallam. Šta znači ta pokornost? U čemu se ogleda? Dragi brati i cijena sestro, ta pokornost se ogleda isključivo u, pot, svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio i što je poslanik sallahu alihi wasallam pojasnio. Znači Allah Đelešanu sve što objavio u svojoj plemenitoj knjizi obavezan svakom muslimani i muslimanci da to prihvate, da rade po tome, da čvrsto vjeruju u sve ono što je došlo tu, bez znači e, bez e, odbacivanja bilo čega od toga bez izvrtanja bilo čega od toga značenja bez znači negiranja bilo kakvih vrsta propisa ili, ili znači ajeta sve to treba čovjek prihvatiti čvrsto vjerovati da je od Allaha subhanahu wa ta'ala i da se odazove njegovim naredbama a da se kloni njegovi, njegovi zabrana zašto mi govorimo i citiramo ovaj kuranski ajet ovaj kuranski ajet znači traži od nas da budemo pokorni Allahu i poslaniku mi, znači, smo otpočeli sa jednim ciklusom predavanja, a to su Allahova tebarek tela savršena svojstva. Znači, potvrđivanje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio za sebe, čime se je opisao. Znači, prvenstveno, znači, mislimo s ovim kuranskim ajetom da potvrdimo, da budemo pokorni svemu onome što je Allah subhanahu wa ta'ala kazao, čime se je opisao u svojoj plemenitoj knjizi u sunetu Muhameda alihi salatu wasalam. I oni koji to budu potvrdili, oni koji, koji budu radili po tome, oni će biti, draga braće i cijene sestre, s ovim kategorijama koje lađe Lešanuhu ovdje nabraja i pobraja. A odnosno, učinjaci kažu da je ovaj kuranski ajet pojašnjenje ajeta iz sure Fatihe Ihdina siratel mustaqim, siratel lazina an'amta alihim. Da je to put koji traži da Allah Đelešan uputi na pravi put, na put e, na kojima je on prema kojima je on subhanov svoje blagodati ukazao. To je pravi put. A prema kojima je Allah Đelešan svoje blago otkazao su ovdje spomenuti u ovom kuranskom, kuranskom kako učenjaci kažu. To su vjerovjesnici. Poslanici. Znači prvi. Kako Allah Đelešanu znači ovdje upisio u ovom kuranskom ajetu da su oni znači en Vjerovjesnici, poslanici. Druga kategorija su wasidiqin. Kako Allah ka iskreni. Ko su iskreni? Znači, dragi brat, Allah Žešano pojašnjava te iskrene. Koja je ovo kategorija? E, Šeib se mi navodi nekoliko ajeta e, dokazujući i pojašnjavajući te iskrene. Prije svega e, u suri Al-Hadid u 19. ajetu Allah Žešano kaže وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ Allah Đelšanu ovdje opisuje oni koji budu čvrsto vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika. Takvi su, znači takvi su kakvi istiniti, takvi su iskreni. To su znači ovi sidiqin, kako je Lađanu, znači pobraja u, ove četiri kategorije. Zatim drugi ajet u suri Zumer, u 33. ajetu Allah kaže وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ Onaj koji dolazi sa istinom i tu istinu potvrđuje. Mi smo u ovom ajetu govorili u prethodnim predavanjima, pobrali smo mišljenja koja navodi e, koje navode mu Fesiri, a jedno od toga jeste da je poslanik sallallahu alihi vseleme došao sa istinom, a da vjernici su ti koji potvrđuju tu istinu. Što znači svaki onaj koji bude vjerovao u ono sa čim je došao poslanik sallallahu potvrđivao, takav je od ovih znači u ovoj kategoriji koji su sidikin Učinjaci kažu da ovaj sidik mora da bude znači taj koji e, vjeruje u Allaha dželevala, znači mora ostvariti taj iman, pravi istinski iman. To je prva stvar koja ukazuje njegov sidk, istinitost, da ostvari iman, a taj iman se može ostvariti samo potvrdom svega onoga sa čim je došao, sa čim je došao e, poslanik sallallahu alihi vasallame od uzvišenog gospodara Tebareke, Tebareke Vatala, što znači da njegov sidk, svakog tog pojedinca koji u ovoj kategoriji jeste da on isključivo Allahu robu je iskreno, ima i ima i hlas. Zatim e, on ima iskrenost u svim e, u svom svom govoru kada se obraća. Znači nema tu da zapetljava, da laže i neke slične stvari da koristi sa kojima Allah subhanahu nije zadovoljan. Znači njegov sitka, njegova iskrenost ogleda u njegovom govoru kada priča, znači govori samo e, istinu. Zatim njegu, kažu da sid isto tako ima znači njegovim postupcima. Da su njegovim postupcima, a to kažu da su ti postupci takvi da E, slijede i prate sve ono sa čim je poslanik alaih došao. Znači se slažu njegovi postupci sa postupcima poslanika sallallahu, sallallahu alihi wasaleme. To je pojašnjenje znači ove kategorije. Pogledajte, znači nije ni malo jednostavna. To je znači kategorija sidika koji su iskreni, koja se ogleda u iskrenom, ispravnom vjerovanju, punom, znači e, puni, e, punog e, ihlasa, iskrenosti u svim svojim dijelima, da to sve radi radi Allaha subhanahu wa ta'ala, kada govori, govori istinu, kada čini, kada radi znači, svoje postupke u svom svakodnevnom životu, ti postupci su u skladu sa postupcima poslanika sallallahu alihi wasallam. To je znači druga kategorija nakon nakon e, vjerovjesnika. Zatim malo Žešan spominje treću kategoriju u ovom kuranskom ajetu, šuheda. Ko su šehidi? Ko su ovdje, znači, e, ovi koji su, e, znači, kao opisani da su šuheda, da su šehidi. Učenjaci, znači, postoje dva mišljenja. Jedni kažu da se misli isključivo na one koji presele, koji poginu, znači, u borbi, da su to šehidi na koji se ovdje, znači, cilja ovom kuranskom ajetu, dok je drugo mišljenje da su to učenjaci i treće mišljenje koje, znači, kažu, e, kada već imamo šarijalske dokaze da ukazuje i na šehide i na učenjake, znači možemo kazati da se misli na jedne i na druge. Prvi dokaz koji dokazuje da, se misli samo na šehide je govor Allah Đelešanu u sura Al-Imran gdje kaže minkum da Allah uvidi da vidi znači čvrsto da zna one koji koji vjeruju od vas i da bi neki od vas uzeo kao šehide. U smislu, znači oni koji presele u borbi, da su takvi šehidi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I drugi ajet koji pojašnjava da, su, da se misli, znači ovim šuheda, da se misli na ulemu učenjaki, isto tako u sura Al Imran u 18. majtu djelašan kaže Šehidallahu ennehu la ilaha illahu wal melaiketu wa ulul ilm Znači Allah šan ovdje kaže da on svjedoči da nema drugog istinskog Boga osim njega, subhanahu wa ta'ala, i to svjedoče meleci i učeni od ljudi. Znači ovdje su oni isto tako e, šuheda koji potvrđuju i svjedoče Allahov uh, uluhijet, vahdanijet, znači njegovu jednoću Allaha tebareke, tebareke wa ta'ala. I imamo znači četvrtu kategoriju koja je spomenuta ovdje, a to su, e, kako Allah Đelešanuhu kaže, salihin to su dobri, čestiti, znači i dobri ljudi. Kad se kaže dobri ljudi i ovo salihin, e, ovo znači mora se naći kod svih ovih navedenih kategorija, znači kako, znači e, ennebijun, svaki vjerovjesnik je znači dobri ljudi, isto tako sidiqin, oni koji istinu potvrđuju pravi iskreni vjernici, isto tako su dobri, šuheda, isto tako su dobri, što znači da su ovo, da je ovo kategorija koja je ispod ove navedene tri kategorije ispod navedene znači tri kategorije nije na rangu ovih prije navedeni navedeni kategorija tako da je ovo draga braće i cijene sestre put kojim treba čovjek da hodi, za kojima treba da se povodi, od koji treba da sluša, od koji treba da uzima. A to su vjerovjesnici, prije svega naš poslanik Muhammed Ali salatu wasalam, zatim Siddiqin koji su povjerovali čvrstvo, čvrsto, znači sve ono sa čim je poslanik salatu došao, držali se toga i na tome je preselili. Šehidi, znači i učenjaci i dobri, dobri ljudi. To je put koji, su, e, to je znači ajet koji pojašnja pravi put, pravi put vjernika koji on Allah subhanahu wa ta'ala doziva svakodnevno svojim domama da ga uputi, da ga uputi na taj pravi put. Tako da vidimo zbog čega smo citirali ovaj kuranski ajet na početku prije nego što odpočinjemo sa Allahom te barek tala, znači pojedinačnim pobrajanjem osobina koje on subhanahu Tala ta'ala potvrdio u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi vseleme, da znamo da onaj koji bude čvrsto vjerovao, da onaj koji bude čvrsto se odazvao i pokoravao Allahu subhanahu wa i poslaniku, sam takav će uživati u ovom društvu jer Allah na kraju završava da su oni divni, znači drugo, su divno društvo sa kojima će čovjek biti koji bude čvrsto vjerovao, čvrsto pokoravao se poslaniku i Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Znači, onaj koji ne bude pokuran Allahu i poslaniku sa oselem, neće biti sa ovim skupinama. Neće biti sa ovim čestitim, sa najodabranijim elitom, znači e, čovječanstva koju Allah subhanahu wa ta'ala počastio i uzdigao na posebne, na posebne deređe. Tako da vidimo da ova svojstva koja mi znači spominjemo i koja ćemo spominjati ako boda e, su sastavni dio ovog kuranskog ajta pokornosti Allahu i pokornosti poslaniku sallallahu jer ono što vam da Allah to treba obavezno da se uzme da se prihvati da se po tome radi a isto tako što da znači poslanik alejhi salatu obavezno je da se to prihvati i da se radi tako da prvo svojstvo koje ćemo navesti, koje ćemo spomenuti, jeste svojstvo Allahovog tebareke ve ta'ala savršenog, savršenog života. Allah subhanahu wa ta'ala u, u suri Al-Furqan u 58 ajetu kaže وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ Allah subhanahu wa ta'ala ovdje traži i naređuje e, svakom čovjeku, svakom insanu, svakom, uh, svakom Allahovom robu gdje kaže ti se pouzdaj u živog. Osloni se znači na živog, koji ne može umrijeti, koji ne umire i veličaj ga i hvali. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje traži tevekul da bude isključivo taj oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači pravi, iskreni tevekul da bude na onog živo koji ne umire. I opisuje se veliki imen El Hay, živi. Zašto? To što su mušici se na neživa bića na mrtve stvari, na mrtve prijedvete znači e, koji ne mogu ništa pomoći, pa zato Allah traži da se osloni na živog, vječnog, koji ne umire. I taj tevekul mora biti znači u potpunosti na Allaha subhanahu wa ta'ala e, i zato se e, od definicija tevekula kazuje kako učinjaci govore znači postoji više definicija ali jedna od tih definicija je da ima značenje e, timadul qalbi ala Allah Znači istinsko oslanjanje srca na Laha te bareke e, u kojim prilikama? Kažu u prilikom pribavljanja neke koristi. Kada očekuješ neku korist, želiš neku korist, da se osloniš isključivo na Laha subhanahu wa Ili kada želiš da izbjegneš neku štetu u svim dunjalučkim i stvarima. Nakon toga prepuštajući znači, sve te stvari Allahu subhanahu wa i zatim čvrsto vjerujući da niko niti može da ti dadne neku korist, niti otkloni neku nedaću osim Allah subhanahu wa ta'ala. Pogledaj, to je jedna od definicija e, tevekula, oslanja na Allaha te bareke o ta'ala. A Imam Ahmed Rahimahullah je jedne prilike kazao da je tevekul e, aktivnost srca. Znači tevekul, oslanac na Allaha je aktivnost srca. Znači glavna stvar je u srcu. Glavna stvar je u srcu, znači da se iskreno prepušten Allahu subhanahu wa ta'ala, se oslanja što ne znači da čovjek ne treba uzeti za esbabe, za uzroke. E, Allah Đelšanu naređuje i to uopšte e, ne kosi se sa pravim istinskim tevekom. Odnosno, taj dio uzimanje za esbabe, za uzroke je od istinskog svatanja i razumijevanja tevekula, tevekula na Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Tako da vidimo da Allah Đelšanu traži taj tevekul, oslonac da bude isključivo na njeg, da bude isključivo na ono koji je živ, koji ne umire, koji živ ne umire. Zatim, o bihamdi i slavi Veličaj ga i hvali Allaha subhanahu wa ta'ala. Poslanik Allahu alihi sallam je često učio e, na ruku i na seždi dovu gdje kaže Subhanak Allahumma rabbena wa bihamdik. Allahumma gfirli. Koji bilježi, znači Buhari, e, Allah, poslanik je često učio. Slava tebi, o moj gospodaru. U prijevodu značenja. Zatim kaj gospodaru naš, tebi hvala. Rabbena ve bihamdik. Allahumma gfirli. Gospodaru naš, oprosti mi, ili gospodar moj, oprosti mi, smiluj mi se. Ovo je dovu poslanika, ali salatu wasalam, i na ruku i na seži. Pogledajte, znači, oslanjao se na Allaha subhanahu tala živog, vječno, koji ne umire, zatim ga je slavio i veličao onako kako je gospodar tražio, tražio od njega. I ovo je, znači, prava vjera. Da iz ovog navedenog ajeta, a postoje mnogi ajeti, mi znači e, ćemo potvrđivati e, jednim ili dva ajeta, spominjući jedan ajet ili dva ajeta ili više ajeta, zavisno po potrebi, u ovom ajetu, znači, potvrđuje se jasno, ili Allah subhanahu wa ta'ala je potvrdio svojstvo Allahovog savršenog života. El haj. Živi. Znači, savršeni život. I odbacio je, negirao, znači, bilo kakvu vrstu svojstva smrti. Negirao je to da njemu pripada. Allah je živi, oduvijek i zauvijek Ne umire, Allah subhanahu wa ta'ala. To je njegov savršen život. Taj savršen život Allaha subhanahu wa ta'ala je opisa mnogim svojstvima koja ćemo mi ako boda znači spominjati. Isto tako u ovom ajetu je spomenuto i potvrda i negacija. Allah Đelešanu spominje, znači potvrđuje e, jednu osobinu i negira drugu osobinu. Zato kaže وَتَوَكَرْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ I se uzdaj, pouzdaj, osloni na živog koji ne može umrijeti. Znači potvrdio je život koji je vječan, savršen, koji lahu te bareke takav pripada i dolikuje, a negirao je znači smrt. Odbacio je da njemu pripada, znači ili e, da može biti opisan takvom osobinom. Zatim, znači, treća stvar da je Allah Đelešanu potvrdio u ovom kuranskom majetu e, jedno od svojih lijepih imena, a to je ime El Hayy. Znači ovo su tri stvari koje možemo zaključiti iz navedenog, navedenog kuranskog ajeta. Zatim ono što želimo, znači drugo svojstvo Allah subhanahu wa ta'ala spomenuti jeste svojstvo savršenog znanja. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori u suri hadid kaže Huwa al-awwalu wal-akhiru batinu wa huwa bi shay'in alim. Pogledajte, Allah Đelšanu ovdje spominje nekoliko svojih veličanstvenih lijepih, lijepih imena. Pa kaže huval awwal on je prvi i posljednji. El ahir, on je vahir i on je batin. I on sve zna. Najbolje nam pojašnjava ovo značenje e, ovih imena hadis e, poslanika sallam koji je zabilježen koji je zabilježen u muslimoj zbirci hadisa koji nam prenosi e, Ebu Hurere radijalanhu kada opisuje kada bi neko od e, ashaba poslanika sallallahu alihi wasallam želio leći poslanik mu sallallahu alihi ukazao da legne znači na desni bok na desnu stranu, na desnu stranu svoga tijela, a zatim da prouči Allahumma rabbe samavati wa rabbel ardi wa rabbel aršil azim. Allahu naš, gospodaru nebesa i zemlje i veličanstvenog arša, Zatim kaže uh, poslanik Saleme, znači kada je to to je Rabbena wa rabbe kuliše, gospodaru naš i gospodaru svega, znači što postoji, što je stvoreno, farike habbi wa newa. Kaže, ti si onaj koji daje da pucaju sjemenke i košpice. Allahu ekber. To je moć gospodara svjetova. Wa munzila taurati val inđili val furqan. Ti si spustio tevrati Inđili i Kur'an. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve "A'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi." Utječem ti se, gospodar, od svega što je u tvojoj vlasti. Svega što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, ti se utječeš, utječeš. Od toga i traži zaštitu kod Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim poslanik salzeleme u ovoj doji pojašnjava navedena imena. Pa kaže Allahume entel awwalu felejse qableke še. Gospodaru naš, zaista si ti prvi, znači el awwal, prvi i prije tebe nema ništa. Prije tebe ništa nije postojalo. Zatim kaže wa al-akhiru felejse ba'deke šeji i ti si ahir posljednji i poslije tebe nema ništa. Vi znate sudnji dan kada nastupi dešavanje, kada Allah šanu uniši stanovnike nebesa i zemlje, kada smota nebesa i zemlju, neće biti niko da odgovori na njegov upit limen il mulku lijom. Kome danas vas pripada? Niko neće biti, znači taj koji će odgovoriti. Prvi i posljednji. Prvi i posljednji. Zatim kaže poslanik sallallahu alihi veseleme u ovom hadisu وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْ Zaista si ti al koji je iznad svih stvorenja, a iznad tebe nema, nema znači ništa. U batinu dunaka a kaj ti si batin skriven, a od tebe znači ili tebe ništa ne sprečava, ništa ne sprečava znači tebe od naziranja tvojih stvorenja. Znači ne postoji e, nešto od stvorenja koje te može spriječiti nazire stvorenja, ali si ti skriven od stvorenja i mi smo to pojašnjavali, znači da Allaha Đelešan ne možemo vidjeti našim golim okom na Dunjaluku, dok Allah Đelešan sva stvorenja vidi, al dok na Ahiretu ako bolja, znači ćemo vidjeti Allaha Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala, s tim da ga nećemo obuhvatiti, obuhvatiti, znači, ali ćemo ga istinski, znači, vidjeti golim, golim okom. E, zatim u ovom hadisu, kako učinjaci kažu, e, da hadis upućuje na Allahovo tebare kvetela savršenstvo kome nema kraja. Znači na apsolutno Allahovo tebare kvetela savršenstvo u svakom, svakom pogledu. Jer kažu da imena koja on navodi ovdje e, u kuranskom ajetu u, hadisu poslanika sa svem koja su došla el eul i ahir da kažu da to upući na njegovu vremensku sveobuhvatnost a ime El Vahir, El Batin, na, znači da upućuje i ukazuje na prostornu seobuhvatnost. Znači ovo prvo, prvi i posljednji ukazuje njegovu vremensku seobuhvatnost, a ova dva druga imena El Vahir i El Batin na njegovu prostornu seobuhvatnost. Zatim isto tako e, Allah Đelešanuhu u ovom kuranskom maju završava huwa bi kulli shay'in alim, a on sve zna, e, ukazuje znači da njegovo znanje obuhvata sve kako znači u prošlosti, tako u sadašnjosti, a isto tako i u budućnosti. Znači Allah te barek vetala savršeno znanje sve to obuhvata, tako da obuhvata znači ovaj višnji, tako i niži, te vidljivi i nevidljivi svijet. Sve svjetove, znači Allah te barek vetala e, znanje, znanje obuhvata. Njemu ništa skriveno nije, kao što znači, poznato nam je u onim kuranskim ajetima, znači ni zrno se u zemlji, E, nije znači nepoznato Allahu te bareke o taala svemu tome Allah subhanahu wa taala ima znanje ili bilo to da u nebu ili bilo to da je u zemlji Zatim Allah Đelešanu ukazuje da njemu pripada takvom koji živi vječni, koji ne umire, koji savršeno znanje posjeduje, da njemu hamd, zahvala e, pripada i dunjaluka i ahireta. Allah kaže Alhamdulillahi lezi lehu ma fis wa ma fil ardi wa lehu alhamdu fil ahire wa Allah ovdje opisuje pa kaj neka je hvaljen Allah čije je sve ono na nebesima i sve ono na zemlji. Hvaljen neka bude i na onom svijetu. Zatim kaže on je mudar i o svemu obaviješten sveznajući Allahu Akbar. Znači Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o svom plemenitom biću obavještava da njemu pripada apsolutna zahvalnost i na dunjaluku i na ahiretu. Zašto? Jer je on subhanahu wa ta'ala davalac blagodati. Davalac blagodati svim stvorenjima. On je istinski vladar. Jedini znači vladar koji jedini upravlja, koji nema sudruga. Sve je u njegovom vlasništvu. Njemu je znači svako stvorenje pokornom po njegovom upravom vlašu, jer nema gospodara mimo njega subhanahu, subhanahu wa ta'ala i zato nije, znači i ne smije se desiti i ne smije, ne smije čovjek sebi dopusti da obožava da robije nekom drugom mimo, mimo Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog ajta opisuje se da je on el hakim, mudar znači, da je on mudri, a to znači obuhvata, njegova mudrost obuhvata da je mudar u svojim riječima, u svojim dijelima, u propisima i odredbama o svemu onome što on te bare kvetala obavještava svoja stvorenja i ništa mu od toga nije skriveno. I kako učenjaci kažu da kada dođe El Hakim, da postoje dva mišljenja, dva znači značenja. Prvo da se misli na sudiju, i presuđuje među svojim robovima svojom šerijaskom i kosmičkom odredbom i na Dunjanku i na Ova šerijaska i kosmička odredba mi znači volja isto tako. Prošli put nešto kazali, nešto kazalo o tome. Zatim isto tako El Hakim ima znači da je mudar, na mudrost koju Allah Tebare Kvetala posjeduje u svojim riječima, dijelima, kako smo e, kazali, propisima i odredbama, da, što znači da sve što je Allah Subhanahu Tala stvorio, da nije stvorio bez svrhe i cilja, nego da u svemu tome postoji savršena mudrost Allaha subhanahu wa ta'ala, da je to sve skladno sa uh, vrhuncom mudrosti, znači stvoreno. Da je Allah subhanahu wa ta'ala sve što je propisao, propisao kroz, znači, uh, da je puno mudrosti Allaha subhanahu wa ta'ala. U čemu, kako kažu učenjaci, postoji nekada opća ili pojedinačna korist za čovjeka, zajednicu i društvo. Ime na kraju koje im se opisalo Allah subhanahu wa ta'ala u kuranskom majetu je El Habir, a o tome smo govorili u e, pojašnjenju Allahu te barek i lijepih imena. E, El Habir je onaj koji je sveznajući, koji poznaje svaku stvar i njenu suštinu. Znači poznaje svaku stvar i njenu, njenu suštinu. Zatim ovaj ajet kako potvrđuje znači ova dva plemenita velika veličanstvena Allahova imena El Hakim i El Habir Također, znači, potvrđuje dvije savršene Allahove Tebare Kvetala osobine koje proizilaze iz ovih imena što smo pojašnjavali, znači, u pravilno vezano za Allahove Tebare Kvetala imena, a to je savršena mudrost, Allaha subhanahu wa ta'ala i apsolutno, apsolutno znanje. Allah Đelešanu na puno mjesta u Kur'anu ukazuje i pojašnjava svoje savršeno znanje. Jedno od tih mjesta je gdje kaže Allah Đelešanuhu يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها On subhanahu wa ta'ala zna šta u zemlju ulazi. Allahu akver. Pogledajte, molim vas, razmislite o tome. Zatim šta iz nje izlazi. Šta se s neba spušta, šta silazi sa neba i šta se prema njemu diže. Znači šta se prema njebu, e, nebu diže. Zatim kaže, ma'akum ejnema kuntum. I on je s vama gdje god vi bili. Wallahu bima ta'maluna basir. Allahu ekber. Allah dobro zna šta vi, odnosno dobro vidi šta vi, šta vi radite. ovaj ajet na samom početku ukazuje na Allahovo subhanahu wa ta'ala savršeno znanje. I završava, znači da on subhanahu wa sve to dobro vidi šta se dešava. E, tako da čovjek odnosno nezalutale sekte koje uzmaju ma kuntu da uvijek uz vas gdje god bili svojim bićem je neispravno, nesvatljivo i ne može se prihvatiti takva, to je da je Allah ne uzbila svojim bićem u Ne, on je daleko iznad stvorenja, iznad Arša, daleko udaljen od stvorenja. Ali, vidimo znači da on dobro zna šta u zemlju ulazi, šta iz zemlje izlazi, šta se diže prema nebu, šta se spušta sa neba i na kraju da on dobro vidi, dobro vidi znači sve to. Što vidimo znači da e, cjelokupan ajet od početka do kraja ukazuje na Allahovo te barek vetala znanje o svemu i isto tako znači da on svojim vidom obuhvata, obuhvata svaku stvar, da mu ništa od toga nije skriveno. Zatim Allah Đelešana na drugom mjestu u Kur'anu uh, govori u suri Al-An'am 58 ajetu وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في الظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Ovdje Allah Žešanu ukazuje, draga braće i cijene sestre, da on posjeduje ključeve svi tajni. Znači, gaib samo Allah subhanahu wa ta'ala poznaje. I on jedini zna, pogledajte, i on jedini zna, potvrđuje šta je na kopnu i šta je na moru. Zatim kaže, i ne opadne ni jedan list, a da on ne zna za njega, Allah i da ne posjeduje znanje, o tome. Zatim kaže, nema zrna u tminama zemlje, niti ičega svježeg, niti ičega suhog, znači ničega što nije u jasnoj knjizi, što nije jasno zapisano u knjizi kod Allaha te bareke, te bareke vetara. Što znači da on subhanahu zna svaki pokrit, čak i biljke ili biljaka, mrtve prirode, E, zna pokrete e, životinskog svijeta, zatim zna pokrijete koji su e, šarijaski obavezni, znači za, ljude koji moraju da se odazovu Allahim te naredbama da se kone zabrana, zna, znači, zna o svima njima, sve njihove postupke što čine, djeca, odrasli, bilo ko, znači tu, o svima njima Allah subhanahu ta'ala posjeduje, za nje. I ne samo o njima, da li bili, znači, oni džini, ili ne. O svim tim znači, kategorijama Allah subhanahu wa ta'ala posjedi apsolutno, znanje. Što ovaj ajet potvrđuje, e, kako kažu učenjaci, prvo, da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje savršenu osobinu znanja. Jer vidimo znači da on ukazuje da gajb samo on te zna, zatim da poznaje sve što je na kopnu, sve što je na moru, zatim što je u zemlji, zatim list nijedan ne opadne da on ne zna svježe ili suho, gdje god se nalazi o svemu tome Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje, posjeduje znanje. Zatim potvrđuje da niko ne poznaje gajb nevidljiv osim Allah subhanahu wa ta'ala i treća stvar da potvrđuje kader, Allahovu odredbu da je sve zapisano još davno znači kao i potvrdu da postoji knjiga Levhe Mahfuz što znači čuvana ploča ili knjiga sudbine kako neki kažu e, ploča znači na kojoj je zapisano sve što će se dešavati odredba Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala Zatim Allah Đelešanu u drugom ajetu kaže na drugom mjestu u suri Fatir 11. ajet وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَ وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِ Pogledajte Kaže, ni jedna žena ne zanese, niti rodi, osim sjegovim za Što znači da njenu trudoću poznaje i plod koji nosi. I sve to Allah subhanahu wa ta'ala, znači o tome posjeduje znanje. Što bi značilo da Allah subhanahu wa ta'ala je znao trenutak začeća. Zna trenutak kada će roditi. Zna znači šta će roditi, muško ili žensko. Da li će biti živo ili mrtvo zna znači i znao je prije nego što se je to desilo prije nego što se je to desilo zatim zna da li će biti sretan ili nesretan zna da li će biti bogat ili siromašan zatim zna <clears throat> gdje će umrijeti od čega će umrijeti kako će umrijeti gdje je ta zemlja i mjesto na kojem će on preseliti Allah subhanahu wa ta'ala u tome posjeduje savršeno savršeno znanje I na kraju ćemo završiti sa kuranskim majetom gdje Allah kaže Allahu ladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله أكبر dobro radim s tom kuranskom sa kojim ćemo završiti Allah što kaže Allah je sedam nebesa i toliko zemalja stvorio Allahu Akbar njegovo naređenje do svih njih dospijeva, njegov emr, njegove naredbe do svih tih stvari dospijeva, da biste, kaže, li ta'lemu anna Allah, da biste vi znali da je Allah, anna Allah ala kuli še'in qadir, da je Allah sve moguć. Da je kadar učiniti šta on subhanahu wa ta'ala hoće. I ne samo to, wa anna Allahe qad bi kuli še'in ilma i da Allah subhanahu wa ta'ala svojim znanjem sve obuhvaća. Da biste znali, pogledajte. Znači sedam nebesa i sedam zemalja i njegove naredbe Emrovi dolaze do svih tih e, njegovih stvorenja da biste znali da je on svemoguć, svemoćan i da biste znali da njegovo znanje sve sve obuhvaća. Allah Znači Allah subhanahu wa ta'ala, draga braća i cijene, se straži od nas da znamo i da prihvatimo da njegovo znanje sve obuhvata, da ne postoji stvar mara ili velika, da izlazi iz okvira njegovog sveobuhvatog znanja. Sve to subhanahu wa ta'ala obuhvata njegovim savršenim apsolutnim znanjem. Zatim ajet potvrđuje da je Allah subhanahu wa ta'ala sve moguć, da posjeduje savršenu moć i savršenu snagu. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam podaje da se okoristimo od onoga što smo čuli, da nam olakša ono što smo nanijetili, da kažemo kroz ovaj ciklus e, predavanja, e, da nam pomogne u tome, da nam podari, e, da kažemo ono sa čim je on subhanahu wa zadovoljan, a da ostane ono od nas sa čim on subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan, da nam učini istinu istinom, da nas e, obskrbi, da je slijedimo, da nam učini zabludu zabludom, pa da nas udalji, znači od nje da je, da je ne slijedimo, da nam pomogne na, svakom našem mjestu, gdje god mi bili, da uputi naše zalutale, da oprosti nama našim roditeljima svim muslimanima, da izgledi naša srca, e, da popravi naše stanje u Bosni svijetu. Subhaneka Allahumma hamdik, ašhadu an la ilaha ila ente, stakvirke, tubu, lijeku, jazakumullah, khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.